بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala <clears throat> الله جل شأنه donosimo salavat salam na posljednog Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala, Ja ihun ladina amanu taku Allahe haqqa tuqatih, wa la zamutunna illa wa antu muslimu. Wa <clears throat> vi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom Bogu bojazno što nemajte umirati, osim kao pravi muslimani. Allah tabarika wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boji istinskom Bogu bojaznošću, jedan koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo da on sa nama bude zadovoljan. U prošlom predavanju, sam rezidol nek meko vode imamo donesu. U prošlom predavanju počeli smo da govorimo o učenju Kur'ana na pamet, tačnije o Hivsu. I prije nego što počnem sa predavanjem danas, odnosno sa onim što sam mislio da govorim danas, ukratko ću ponoviti ono što smo prošli put rekli. Tako u prošli put smo rekli, odnosno dali smo nekoliko uvodnih napomena gdje smo prije svega rekli da kada kažemo Hivsu, I ovo je, mislim, jedna veoma bitna stvar. Kada kažemo hifz, kada kažemo učenje Kur'ana na pamet, da to nužno ne podrazumijeva da čovjek nauči cijeli Kur'an na pamet. Ovo kažem kako nekoga ne bi odvratilo od slušanja ili razmišljanja o ovoj temi, da kaže što će ovo za mene, jer ja u svom životu naplaniram da budem hafz. Hifz podrazumijeva da naučiš pa makar jednu kuransku suru na pamet. Da naučiš jedan džuz Kur'ana, da naučiš dva džuza. Što više naučiš to bude, da naučiš cijeli Kur'an na pamet, alhamdulillah, hvala Allahu tabaraka ve ta'ala na tome. Znači još jednom vam kažem, znači govor o ovoj temi obuhvata i podrazumijeva da naučiš koliko god. Svejedno da kada budemo govorili o važnosti hivza, o tome kako učiti Kur'an na pamet, o tome kako ponavljati i tako dalje, znači svak može sebe da vidi, da vidi u ovoj, u ovoj temi. I zato smo, i tako smo spomenuli, naveli smo primjer da čovjek nauči jedan, jedan džuz Kur'ana na pamet e, koliko koristi dolazi od toga da naučiš jedan džuz Kur'ana? Kada je u pitanju ibadet, rekli smo, spomenuli smo, otprilike izračunali smo neko, neka procena, od neki u jednom džuzu Kur'ana da proučiš imaš 105.000 savapa. Gdje ćeš tako lahko zaradi toliki broj, toliki broj savapa? Znači, čovjek može jedan džuz Kur'ana da prouči, da kažemo, za pola sata, da ponovi. I zamislite, ima ljudi koji hodajući, ponavljaju, na primjer, prouče džuz, džuz Kur'ana dok dođe u džami, dok se vrati u džami. Znači, mimo svi, mimo svi se lapa 105.000 sada. Znači, pogledajte kako uzvišen Allah tabaraka kako je počastio Kur'an i učinio, znači, da kažemo da na lahak način i za kratko vrijeme da zaradiš toliko sam. Zatim smo također rekli koliko je samo pouka i poruka i mudrosti koje čovjek, da kažemo, iz jedne kur'anske sure izvuče. I zato, na primjer, kad smo tumačili one kur'anske sure, znači, vidjeli ste. Na primjer, kada smo tumačili suru Al-Kahf, vidjeli, ste, vidjeli ste koliko smo se zajednički naučili sve kuranske sure. Zatim također smo spomenuli da čovjek kada nauči džuz Kur'ana ili pola džuza Kur'ana, da sati može da postane prvi učitelj svom djetetu. A to je jedna veoma bitna stvar. Pogotovo, ja sam to spomenuo, istaknuo kad su pitanju žene. Znači, kad sam njima govorio o ovoj tematici. Znači, tu je Allah tabarak ve ta'ala počestio svakog od nas a da kažem pogotovo majku zato što je više vezana za kuću, da bude prvi učitelj svom djetetu. I potim, znači sa tim ulazi pod riječ Allah, tibar, e, riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam, hajru kumenta allama l'Qur'ana wa allama. Najbolje među vama su oni koji nauče Kur'an, zatim druge podučava. Zatim, druga napomena koju smo dali, i ovo je također bitna sva, draga vraća, da hivs, učenje Kur'ana na pamijeti, nema veze sa, da tako kažemo, zanatom, sa profesijom da se tome posveti ili mora posvetiti samo onaj koji krenu putem adrese. Ili koji krenu putem islamskog fakulteta ili traženje islamske nauka. Ne. Nego smo rekli, znači spomenuli smo primjere kako danas u svijetu imate. Primjere velikih islamskih autoriteta na polju Kur'ana i kur'anskih znanosti i da kažem tačnije kirajeta, koji svoje akademsko zvanje nisu stekli u medresama i islamskim fakultetima. Spomenuo sam primjer šeha Temima Zobija, koji je čovjek koji je po zanimanju šta? E, inženjer. Spomenuo sam vam šeha Ihaba Fikrija, znači koji ima desetine dijela iz krajeta, koji je doktor medicine. Također, kad se vratili na druga poznata imena šehova, na primjer kao što je šeha Abdel Gafar Darubi, šeha Ahmed Harisi, koji je ona dvojica profesora iz Mekke, što su vam ovdje držali predavanje, ona je jedan od njih, oba dvojica su doktori, profesori Kirajeta na Universitetu Umlu Kura, jedan od njih Ahmed Harisi, baš sam sa njim sinoć razgovarao na telefon i pita baš za ovaj der subotom, kako ide der subotom, kaže posrami se od mene. Znači, salam se Njegov šejh, šejh Abdul Gaffar Darubi, je bio alim, poznati alim ovoga vremena iz, iz, iz Sirije, iz grada Himsa, koji je došao, e, kasnije protjeran, došao u Meku i tamo e, počeo da širi, jer ovu nauku bio profesor na Univerzitetu Mlukura. Taj čovjek je učio Kur'an dok je radio, odnosno bavio se zanatom e, tkača ili tkalac, kao se kod nas kaže. Znači osoba koja je tka. Ne, ne. Eh, Upravo tako. Znači, znate kako su prije, pogotovo stari ljudi se sjećaju, znači ono, tkalo se ove sađade i to. Znači, dok je to radio, znači, naučio je skoro dvije trećine Kur'ana na pamet. Naučio od početka Kur'ana do sura Al-Furqan. Znači, radeći taj zanad, imao je Musa pored sebe i dok je to radio nau, i naučio. Šejih Hosein Khattab, šejih od uh, e, šejiha Kurejma Rađaha, koji je bio šejih Lukurra prije šejiha Kurajma. Znači, koji je bio šejih Lukurra prije šejih Kurajma i njegov šejih Učio je Kur'an, naučio je hivs i naučio je krajate dok, se, dok je bio nuhas, otprilike da kažemo nešto kao limar danas. Znači dok se bavio tom, dok se to bavio tom profesijom. Šeha Bula Hasan al Kurdi, također jedan od velikih imena kirajeta danas u svijetu, inače šeha Tamim Zobi kaže da, da je najispravniji mahrađ, najispravniji mahariđi od snimljani hatmi, eh, mahariđi kod šeha eh, Husarija u hatmi po, po vršu i kod šeha Bula Hasan al Kurdi. Da su najispravni maharić, znači izhodišta harfova, na ispravno izgovaranje harfova. Šejih je učio Kur'an i stjecao ovo znanje dok je radio kao mesar. Znači, pogledajte, znači da e, ne znači šta god čovjek da radio, znači ne mora, e, ne znači to da ne može da krenu ovim putem. E, ima jedan kanal, jedan satelitski kanal koji se zove El Fejr. Zove se El Fejr, on je vezan samo za Kur'an. Na tom kanalu ima jedna emisija koja, koja je bila prije jednom sedmičnom, zove se Qura El Mihniyun. Znači, karija za natlije je svaki put bila emisija o nekom šehu, da kažemo kari, koji se u isto vrijeme bavi, zana, bavi nekim zanatom. Pa je bilo, da kažemo, braće šehova, hafiza, ljudi koji znaju deset kirajeta, a koji, koji su naučili i dan, i dan danas, znači još uvijek u tom bavi se ili da su zidari, ili da su moleri, ili da su ovo, ili da su ono. Znači, hoću da vam još jednom kažem, znači da je sve to, znači moguće, moguće da se spoje. Zatim također u stvari koji smo rekli, znači zatim smo počeli da govorimo o faktorima koji utiču na učenje Kur'ana na pamet. Počeli smo da spominjemo stvari, znači koje je stvar, znači koje pomažu čovjeku prilikom učenja Kur'ana. Pa smo, draga braću, rekli da je prva stvar nešto što se zove ihlas, nešto što se zove iskrenost. I da je ova stvar, da kažem, okretnica, znači bitna stvar, znači isto kad dođeš na raskrsnicu, krenuo si tamo ili si krenuo tamo. Znači, kad kreneš hivzom Kur'ana, Znači, možeš da kreneš ili putem džahnama ili putem džahnama. Ako nisi imao ispravo nijet, ako si učio da se kaže kako je hafiz, znači krenuo s putem džahnama da Allah tabaraka ta'ala saču. Ispomenu smo hadis Ebu Hureyre u sajihu muslima, da Allah posanih alaihi salatu salam kaže, ja Eba Hureyre, haulai thalath awalu khalqi la tusa'aru bihimun naru jevmanu qiyam. Znači, među njima je ko? Među njima je hafiz. Znači, ili putem džahnama, da kažem ili putem džahnama je došlo u sunanemu Davuda, da kaže Allah poslanika alihi salatu wasalam, e, yukalu li sahibi la Qur'ani iqra, iqra, e, iqra, uči, vartaki, varatil. I penji se, kao što se učio, kao što se naučio na Dunavu. Međutim, pogledajte, oba dvojica su hafizi Qur'ana. Međutim, problem bio gdje? U namjeri, u nijetu. I zato je ovaj završio ovako, a ovaj je završio ovako. Zatim u stvari koju smo spomenuli također, Subhana svaki put čovjek kada popije vode. Subhana nek se sjeti ajeta je sura Al-A'raf. Allah mi... Znači, ja ne znam da li je došlo govor o Selefa. Došlo govor o Selefa koji su najzastrašujući ajeta. Došlo je da je فَذُوكُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Pa probajte, kušajte, mi vam nećemo povećati osim pati. Kad sam nitima džahnama bude rekli. Međutim, od, od ajeta <clears throat> koje nekako, da kažem, nisam našao u govoru Selefa da je, da je neko rekao da je to najzastrašujući. Međutim, ja ovako koliko sam, da kažem, neko moje skromno mišljenje, ajet iz sura Araf, kada Allah tabaraka wa ta'ala bude govori o razgovoru između stanovnika džennata i džahennama. Pa da kaže, وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِ Kaže, i stanovnici vatre će zovniti stanovnike džennata. an afidu alejna, Znači dajte nam min alma vode. Au mimma ili od onoga što vam je Allah dao. Pa će, uzvi, pa će oni reći inna allaha harramahuma. Allah je to odvoje, znači vodu. Ono što nam je dao, Allah je to zabranio na vjernici. Svana nevjernici nikada neće kušati vode. Jehennemu, danas Allah te barko ta'ala sačuva. Znači nikada vode neće kušati. Danas Allah te barko ta'ala sačuva toga. <clears throat> Druga stvar jeste, što smo spomenuli od faktora, draga braću, hipsu mladosti. Da čovjek svoju mladost iskoristni za učenje Kur'ana na I većina vas u mladosti. Većina vas je u mladosti. I rekli smo, mladost traje do, do koje godine? 60. Na 60. Znači, u koliko tem godina? Jedna. 65. Do 65. Mladost traje do 65. Septembru 60, napunije. Ađa, ja, e. mladost traje do 60. E, znači da čovjek svoju mladost iskoristi za učenje Kur'ana na pamet. I zato Allah vam dao svako dobro, znači, onaj, znači vi pogotovo ako vi ko ste, ste su medresi i tako dalje, da napred hađi im je stala vam dao svako dobro. E, znači da iskoristite svoju mladost za ovu stvar. Ako ne ste za ovo iskoristiti svoju mladost, gdje ćete onda iskoristiti? Ako nećete za ovo iskoristiti, u čemu ćete onda, draga braću, iskoristiti? I zato, znači, da čovjek iskoristi svoju mladost. Međutim, rekli smo da ima nešto što može da probije ovo pravilo, ili što je izuzetak ovome, a to je jaka volja. I zato sam vam spomenuo, znači, da ima ljudi koji su poslije 40. godine naučili Kur'ana. Hađe, hajde ti, hajde nek neko od, od ove mladi raje, dole, razumiješ? Hajde, hajde, hajde, sjedi, sjedi, gore. Nema moj. Dobro. Koji su poslije 40. godine naučili Kur'an. I spomenuo sam također da sada ne ostajemo, znači primjer e, neki islamski učenjaka koji su alimi poslali, ne samo da su naučili Kur'an, nego poslali alimu, tefsiru, fikhu, nahvu, u ovome, znači a koji su bili u starijim, koji su bili u starijim godinama. Znači tako da i ovo, da i ovo ima izuzetak. E, ovdje kad sam vam govorio ovim zanatima, spomenut ću vam samo još jednu stvar, vratit ću vam se. Onaj, e, jedan primjer koji vam nisam bio spomenuo. E, vi ste možda ovako, ja sam vam spomenuo, na primjer kad, pogotovo vi možete učiti Hims, ima u ovom svijetu kirajeta, pošto je Kur'an ima više načina za učenje. Imate deski rajta takozvani po šatibi i durri i deski rajta po tajibi. Ova deski rajta po tajibi je veoma teže. I mal broj ljudi inače u svijetu imate deski rajta, deski rajta po tajibi. Uglavnom, u Damask jedno vrijeme je bilo kada nije bilo deski rajta po tajibi. Znači nije bio nikod alima od šehova da imao bi deski rajeta po tajibi. Bilo je ljudi koji su imali deski rajeta, međutim da imao po tajibi, nije. Po šatibi i durri je imao. I za vrijeme turske vladavine tamo među da kažemo te uh, činovnike dođe jedan šejh dođe jedan alim dođe jedan šejh dođe jedan alim koji je bio hafiz i imao deske rajeta i imao deske rajeta po taibi znači pa bio je znači došao je tu kao činovnik znači moj čin u turskoj vojsci nije došao kao šejh nego je došao u smislu pukovnik general ne znam šta došao je znači po, po misiji da tu znači tu vojsku služi da bude znači u Damasku to je bilo za vrijeme Turske. međutim on i svoje poniznosti nije nikome htio govoriti da ima ti deske rajeta po tajmi odnosno možda nije htio čak govoriti da je hafs i volio je volio je ulemu i zatražio od uleme da kada su ulema ovako sastaje a ulema imala svoje dane kada bi se sasta on je zaslažio da im, da ih služi da ih izmeti Znači, traži od njih da ih smeti. Znači, kad on se okupe, da on dođe, donese, donese im vode, donese im čaja, donese im ovo. Međutim, ništa nije govorio. Znači, koje ima... Koje ništa je? Znači, imao je ono što oni nisu imali. Znači, bio je učen. I tako on je njih vremeno, vremeno služio izmetio. I vidio je da niko od njih nema deskrajeta, da nema deskrajeta po taj. I onda na kraju mi je rekao, ima li liko ovde da ima deskrajeta po taj. Rekli su, nema ovde niko da ima deskrajeta po taj. Znači, ima šehova, ima oleme, Međutim, da ima iko deske rajeta po tajbi, nema neko. Da ima na kraju rekao, sad ću vam ja reći, ja imam deske rajeta po tajbi. I znači, možete misli koliko su oni onda zabratili, znači čovjek koji im je bio izmećar. Znači, koji je izmetio, znači rekne im onda Allah dadne da on poduči njih. Da on njih poduči ti deske rajeta po tajbi. I zato deske rajeta po tajbi, da kažem, koji imaju naši šeji, kao što je šeji Kureim, znači vode preko tog šeja. Vode, vode preko tog šeja. Znači, ovdje još jednu stvar pogledajte, znači pogledajte poniznost u lemeju. Znači, pogledajte poniznost u leme. Znači, kako, kako je pravi anim ponizan i kako je izmećan. Znači, ne sada da ide među ljudima gordo, da ide gore, nego ide, znači, neko kao neko koji izmeti gore. Dobro. Zatim, stvari na koju smo stali, draga braću, koja je veoma bitna stvar. A to je, to je normalno nešto što je danas rijetko naći u svijetu općenito. Pogotovo da kažemo kod nas. Jeste da nađeš učitelja, muallima, šejha, muhafiza, nazovi ga kako hoćeš, kod koga ćeš učiti hivs. Kod koga ćeš učiti hivs. Ovo da tražiš je riječ koja ima, da kažemo, malo širi pojem. Može on biti tu kod tebe, međutim možda lahko da ne da sebi pristup. Možda zato što je čovjek zauzet. Možda je čovjek malo, što mi je rekli, terstabijas, znači teškog tabijata ona jer imaju takvi znači i šehovi su ljudi koji drugi ljudi znači ima među njima oni ljudi koji su znači neko je malo živac neko je malo vaki neko je malo naki znači ljudi kao ljudi i zato je bilo među selefom ljudi znači među selefom je bilo koji su znali pusta čuku pusti čuku na učenike svoje znači dođu toliko su ga učenici izluđivali no stop da uče pred njim oni mu čuku i kad dolazi kad kad, kad e, mislim da je bio Amish I kad, kad se njima, kad se njima nije, kad se njima, kad, kad je njemu bilo preko glave, on pusti čuku, napuckaj, drži. I onda on je očeraj, i čovjek bude miran. Znači onda mogne, onda je mogu, onda je mogu odmiriti. Znači to je bilo u selefu. Pa šta, šta je tek reći da kažemo sa ljudima, da kažemo sa ljudima, onaj, da, da, da kažemo posla. I zato čovjek mora se truti da dođe do ovakvih. Zašto? Znači zato što dolazi nauke radi. Znači, bilo kako, znači, koliko mu bilo teško, nekada se radi da je čovjek da teško prima, pogotovo veliki poznati šehoj, nekada se radi da je daleko, nekada se radi ovo, međutim, čovjek mora da dođe do, znači, da se trudi, da dođe do što bolje takve osobe. Normalno čovjek se zadovolji sa onim što ima, znači, prvo ide i traži sa onim koji mogu zadovoljiti ono ono što njemu treba i onda tako dalje ide, sve dalje, dalje, dalje i dalje. Međutim, ovdje, <clears throat> normalno sada, ovo sad što ću govoriti, možda je ovo preče da govorimo onima koji podučavaju, u smislu da oni koji podučavaju da se na to podsjeti. Međutim, draga braću, ova stvar je najbitnija u svemu. Znači, onaj koji podučava. Zato što onaj koji podučava, zato što on, njegova zadaća je da učenika dovede do kraja. U ovom slučaju da učenika dovede do, do čega? Do kraja. A? Da ga dovede do kraja. A to je da on postane, da kažem u ovom slučaju, na primjer, hafiz. Međutim, sad što učenici ne slušaju svoje učitelje. To je drugi, to je drugi problem. Znači što ovaj, on kaže, ko budala govori, da ne kažem, ko magarac ponavlja, ponavljajte, ponavljajte, ponavljajte, oni ne ponavljaju. Znači to je problem što oni ne slušaju. Da ne kažem o drugim stvarima, o drugim stvarima koji se dešavaju, o drugim stvarima koji se dešavaju i tako dalje. E, ovo je taj cilj, za koji kažemo da je najbitnije. Jeste da ona, da učitelj svom učeniku da nešto što se zove odgojni karakter. Jer ono što je puno veći i puno bitnije od samog pamćenja Kur'ana jeste da čovjek živi sa Kur'anom. Da čovjek, i o tome ćemo govoriti ako Bog da kasni, da čovjek od sebe ima ponašanje ahlul Kur'an. Oni koji su, da kažemo, pravi hafizi, oni koji se druže sa Allahom, tabaratu wa ta'ala, tiku. I zato ja sam spomenuo neke primjere koje sam ja vidio na mojim učiteljima, molim Allah, tabaratu wa ta'ala, da, da me koristi i svi u nas od toga. Znači, u istinu primjer, znači, koji čovjek ne može osjetiti, na primjer, kada to čita u knjizi. Kad smo kod našeg šeha Abdul Hadija misluti, Allah mu dao svako dobro, kad smo učili kod njega hatmu, znači mi učimo hatmu, normalno ti sad obraćaš pažnju na teđvi, obraćaš pažnju na ovo, koliko puta se znalo desiti da še zaplaće. Znači dok učiš, dok učiš, še zaplaće. Zašto zaplaće? Znači zaplaće kada prođeš, kada dođeš do ajeta koji govore o džannatu ili džahnem. Danas u srca da Allah, da li nas sačuva kruta, Znači, mnoge stvari kada čuju, kada vide, zaplaću. Međutim, kada se spomenu ajeti, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسو Zato Allah Đelešanu kada govori o židovima, njihovim srcima, kaže da su njihove srca kao kamen. Čuju ajete, međutim. Allah tebareke wa ta'ala nam spominje u Kur'anu i kaže لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله kaže kad bi ovaj Kur'an objavili kakvom brdu ti bi vidio kako se on raspada od čega u strahopoštovanju Međutim, učiš ga i učiš ga i cijelu hatmu proučiš, međutim, možda ga ništa ne ostaje da Allah tebara kvita ta'ala srču, zato što su srca postala, znači zato što su postala kao kamen, radi čega? Od, radi grija. Da kažem druge stvari koje sam ovdje spomnio, znači spomnio sam možda nekada, e, primjera sa šeitom imam, sa one dvije čaše prošli put sam spomenuo, e, i druge stvari, znači to je nešto što je, što je mnogo bitnije, što je mnogo bitnije da kažem od samog učenja. Međutim, Sve ono ovdje o čemu govorimo, sve je to bitno. I zato čovjek sve to treba, sve to treba da sabere. Dobro. Sljedeća stvar o kojoj ćemo večeras govoriti jeste jedno možda, e, da kažemo, e, ono što je veliki broj vas mene pitao, čemu smo pričali, a to je kako učiti na pamet. Znači sad neko hoće da kažemo da nauči, da navedem, da uzmem primjer, da nauči suru Amme. Kako učiti na pamet? Kako učiti na pamet? A sad to, tako ću, ovdje ću vam sada spomenuti, odnosno daću vam nekoliko savjeta, znači koje mislim da su korisni za svakoga onoga koji želi da nauči nešto. Svejedno da se radi o tome, napomnijem, da želiš da naučiš jednu strancu Kur'ana, da naučiš jednu kur'ansku suru, da naučiš jedan džuz Kur'ana ili eventualno da postaneš hafiz cijelog Kur'ana, da te Allah tabaraka ta'ala pomogne. Prva stvar koja ide, koja je potrebna ovdje, jeste kao i svim drugim stvarima, draga braćo, nešto što se zove zagrijavanje. Znači isto oko sportu. Znači, Ako pođeš bez zagrijavanja, nećeš dugo moći. Tako i ovdje treba nešto zove zagrijavanje. Šta je ovdje zagrijavanje? Ovdje je sada zagrijavanje. Znači, da se prije svega podsjetiš, prisjetiš od čega učiš. To jeste ihlas, odnosno iskrenost. Da učiš u ime Allaha tabarak ili ta'ala. Znači, to je prva stvar. Zatim također nema zaprike. Znači, ako nije došlo sunnet poslanika, ali salatu sana, da se uči određena dova onome koji želi da e, uči hivzu i tako dalje. Međutim, da proučiš dovu. Općenito, radi općenitosti dokaza. A to je da proučiš bismillah, da kaže Allahu me jesu, Allahu olakšaj, onaj, uh, Allahu čini me iskrenim ovome, i tako da. Uh, e, to kada učiniš, znači također ulema spominje, mi sada nemamo vremena o tome da ovdje govorimo, a to je da se spominju adabi učenja Kur'ana. A to je, na primjer, uh, većina tih stvari su pohvale. Znači to su pohvalne stvari, nisu obavezne. A to je, na primjer, da budeš uh, okrenut prema kibli, onaj e, da budeš okrenut prema kibli druge stvari znači koje koji se spominju kada se govori o adabima o adabima učeniku da. Zatim onda sljedeća stvar koja dolazi, draga braćo, jeste nešto što se zove isčitavanje. I ova stvar je bitna, znači svejedno da li se radilo učenju Kur'ana na pamet, ili učenju hadisa, ili učenju takozvanih metnova. A to je knjiga, znači, uh, onima koji uče knjige napne, onima koji krenu putem kirajeta, pa uče napne džezariju, uče šatebi, uče dobro, uče tajibu, znači sve to, znači sve ova stvarba. A to je, draga braćo, iščitavanje. Znači da ono što hoćeš da naučiš, da dobro iščitavaš, da učiš gledajući. I normalno, svak sebi odredi ono što hoće u dan da nauči na pamet. Pa, na primjer, kažeš sada, znači odredio si, da kažemo da danas, u ovom danu, hoćeš da naučiš tri reda. Znači da učiš suru Amme, da ne učiš tri reda. Amma yatasaelun ani naba'il azim alladhi fi muhtarifun, kella sa'alamun, thumma kella sa'alamun, alam neđa'li al mihada wal jibala tada wa nakme zvađa. i tako da. Hoćeš ovliku ajeta ili da kažemo pet ajeta da naučiš na pamet. Znači to ti sam odrediš. Uzmiješ mushaf i ovo učiš gledajuće. Znači otvoriš mushaf i učiš amma yatasaelun ani naba'il azim alladhi fi muhtarifun, kella sa'alamun, thumma kella sa'alamun. primjer ovih peta ajta. Učiš i šta? Učiš i dobro gledajući. Što više puta to da ponoviš, što je bolje. I ovaj stvar je došao kao savjet u govoru Salafa. I zato Ibn Džauzi spomenuo i rekao, kale lana al-Hasan ibn Abi Bekr en nejsaburi la jahsulu l-hifzu hatta ju'ada hamsina marra. Kaže, neće se postignuti hifz, hifz dok, se ne stvar ne ponovi 50 puta. Hamsina marra. Međutim, ovdje ne, ne mora značiti tečno 50 puta. To zavisi od osobe do osobe. Ima neko nauči od jednom da pogleda odma zna na pamet. Međutim, hoće da se kaže da se ponavlja. Znači, to je prvi korak u učenju na pamet. Odabrao si pet ajeta, još jednom ponavljam. Znači, što više ti pet ajeta iščitava. E sad dolazi ovdje jedna stvar, a to je draga braća. Da za ovo iščitavanje da čovjek dosta raznih vremena u toku dana može da iskoristi. Može da iskoristi. Pa ću početi ovako, na primjer, Rekao si sebi, hoću svaki dan da učim tri reda na pamet. Hoću svaki dan da učim tri reda. Normalno odrediš vrijeme i mjesto. To je bitna stvar. Na primjer, kažeš, učit ću na večer. Ili učit ću ujutru. Ovdje se normalno opet razlik od ljudi. Je to, to svak vidi od vas kad mu odgovara. Nekome odgovara da uči posle acije, nekome odgovara da uči posle sabaha, nekome je ovako, nekome. U svakom slučaju čovjek kaže, učim tada. Međutim, mimo toga, znači imaš dosta vremena da iskoristiš za ovo iščitavanje. Na primjer, desi se, na primjer, čovjek radi, prodaje mobitele. Nema mušterije, šta će rad, uzmeš i ponavljaš. Amme i tasa'ilu, na'ani nebe ila ume, mar ledi ufe i uhtelefon, kella sa'amun, suma kella. Ako imaš dosta vremeni, naučićeš, možda ušti i pet stranica. Međutim, kaže on, znači imaš jednu. Na primjer, tamo sam spomnio, obraćam Sarajevu, e, idu tramvajem, znači imaš u tramvaju, ne ponavljaš. U autobusu su ovi što su iz Blagaje, iz Bijelog polja. Znači imaš mali, pogotovo danas kad imaš male mushafe, znači otvoriš mushaf i ponavljaš. Znači, u svakom momentu gledaš da tu stvar iskoristiš. I rekao sam vam, ne znam da li sam ovdje spomenuo, znači da ima oleme, da ima šehova alima, koji su na ovakve načine, ne iskoristili vrijeme nego naučili i napomjeti napomjet. Spomenuo sam šeha Abdul Gafar rubi, naučio dvije trećine Kur'ana radeći. Šeha Abdul Fatah al-Marsafi naučio metn tajibe, tajibu iz deske rajeta, dok je u prevoznom sredstvu stvari na jahalici, dok je išao. Znači u to vrijeme u Egiptu se koristila znači, jahanica, magara ili konj šta je bio, znači na, na tome je naučio cijelu taibu napomijeti. Znači ova je sarita, kako mogu da se koriste? Tama da kažemo da iskoristiš neki svoj čeif, primjer čeif ti da piješ kafu jutru, znači međutim nemaš sakin pit kafu, pogotovo ovi što nisu ženjeni. Nemaš sakin da piješ, nemaš sakin da piješ kafu. Znači radiš tada šta, znači napraviš sebi kafu i uzmiješ i ponavljaš. Da kažem, iščitavaš i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, koristiš vrijeme huma fihi mukhtalifun kalkala namim znači ta neke teđvitske stvari o tome ćemo kasnije govoriti ne vodi račun ne nekad dok je čitavaš ti čitavaš pravilno amma znači sa teđdidom amma yatasa znači med alun anin naba il azim je tako da normalno kad si na takav način šta onda gleda da to naučiš na pamet znači zatvoriš da kažem na primjer amma yatasa anin naba il azim alladhi hum fihi yakhtalifun يختلفون مختلفون الذين فيه تختلفون يتختلف مختلفون يقول عندي دكتور نوتش kada si naučio, onda to što si naučio ponavlja što više puta. Da ti ostane u glavi. Ono naučeno ponavlja što više puta da naučiš. Ome ću vam govoriti Zašto? Zato što ima oni, zato što ima oni, a i oni ovdje što kod, što kod mene ko fala učio, a neće ništa da mi sluše. Znači, isto ko magare ponavljam. Onaj, znači, e, znači, nauči Znači ima ljudi, Allah mi ja znam, prešao cijeli Kur'an. I dobio on diplomu da je on hafiz. I govori zna hafiz. Allah mi ima tako da pitam, haj, reci koliko znaš sad ono, baš da znam. Kad ne znam, peše ređu zelo Kur'an. Znači hafiz je onaj kome, kad mu god, u kojoj god dobam otvoriš, da mu god otvoriš znam. Znači svoj hafiz. I zato, draga braću, znači, nemojte da, znači, ovdje onoga koji uči hivz, zade si bolest. A to je samo da pređi. Samo da kaže, naučio sam 10 džuzeva, naučio sam 15 džuzeva, naučio sam 12 džuzeva. Šta je bolan učio? Ma ništa nisam učio bolan. Znači, ja se bojim i zato sam rekao i kažem svima, Znači, bojim se da oni koji tako prelaze na ulaze pod riječi Allaha tabaraka wa ta'ala kada kaže وَيُحِبُّونَ أَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا I vole da se hvale za ono što nisu radili. Znači, nemojte, ako ste naučili jedan džuz Kur'ana, nemoj prelaz na drugi dok ovaj dobro. Znači, dok ga ne možeš ponoviti, da kažemo u jednom cugu proučiti. Peja džuzijeva nam prelazi na šesti dok. Znači, to je bolest koja, koja zadesi one kuće. Ime ne znala zadesi. Međutim, iz svog iskustva, znači sada vam prenosim nešto što sam ja vidio da sam pogrešno radio. I to vam napominjem. Zato imate kod nas mašla primjer, brate. Abedin mali, otišao sada u kasim primjer na fakultu. Mašla Abedin, kad je zadnju stranicu kad je on učio, odmah od sutra dan, svaki dan triđu džuza ponavljao. Znači odmah je mogao da sjedne i da provuči Kur'an. Znači svak, u, sve ono što je naučio sebi ponovi, ponovi, ponovi, ponovi, ponovi. Zadnji dan odmah kaže, ja mogu odmah na komisiju da idem da polažem. E, znači to je, Allah vam dao svako dobro, znači to je hivs. Znači to su stvari, znači ne prelazi da ni dok to što si naučio dok ne naučiš, dok ne naučiš dobro. E sad normalno. Ovo, znači normalno, samo ovome mora da bude neko ko te preslušava. I to je ono što smo govorili še. Zato što nekada onaj ko te preslušava će vidjeti da to nije dobro. Neće slušaj vrace, ponovo spremi dobro vrace. I onda ti ponovo to spremiš tu strancu i tu suru i dobro, i dobro dok je, dobro dok je ne, dobro dok je ne naučiš. Normalno samo ovome, Znači, za kraj ćemo vam spomenuti samo još jednu stvar, a to je da kaseta može pomoći. Međutim, kaseta nije osnova. Jer ima sada ljudi znači, koji misle da internet, znači da i internet še i svi še ih ova. Znači, sve živo preko interneta može naučiti. Znači, i od nauke, i od ovoga, i od ovoga. Znači, vidimo, danas, znači, da možeš sve da naučiš, e, Kur'an ne možeš da naučiš. Znači, Kur'an se mora učiti sa usta na usta. Znači, moraš imati nekoga ko će te naučiti, moraš imati šeha. Allah tabarik wa ta'ala je poslao poslaniku alaihi salatu wasalam Jibrila da pred njim uči. Wa innaka la tulaqa la Qur'ana min ladun hakim. Znači, i ti ćeš preuzeti, uzimati Kur'an. Znači, kako će ga preuzimati? Znači, preuzimat će ga od meleka Jibrila. Međutim, kaže vam, ima ljudi koji su furaju. Pogotovo k prirodi ima lijep glas. Čuje nekog tamo čača, pono vidi, vidi da to nešto liči. To niđe veze s vezom, ali njemu liči to malo. Ona, I misli, evo ga on naučio. Znači ima ljudi, pazi, Allah je dao lijep glas, znači lijep glas je da ima i Halbešlić ima fin glas. <laughs> Znači ima, ima možeš li reći da nema, znači svi ti pjevač imaju lijep glas, manje više. Međutim, to je dar koji ti Allah je dao dadne. Hoćeš ga ti iskoristiti muziku, ili ćeš ga iskoristiti Kur'an ili ovo, to je tvoja stvar. Međutim, to je poklon od Allah je dao I to ako iskoristiš dobro, alhamda, međutim, taj glas ne znači ništa. Ne znači nikakvu pravilnost, nikakvu ispravnost i tako dalje. I zato ima, pogotovo danas, Danas svaki budala se snima. Nešto malo nauči, bilo da se radi o predavanju, bilo da radi, e, snimaju ga. Kur'an ovo. Ljudi uči Allah mi provaljuju se, međutim snima se. On uči ovu, kur, ovu kuransku, on uči ovu kuransku. To je niđe veze sve zove. Kada je pitan ispravnost, mogu to one njene stare, ono, znaš, i deda maša Allah što uči, razumiješ li? Međutim, znači, to niđe veze sve zove. Međutim, opet vam kažem, znači, u svemu ovome može da vam pomogne. Kako da vam pomogne? da uzmete učača, i o tome ću vam govoriti sljedeći put, ne, ne opet svi učači, nego imaju određeni učač. kao što je Šehe Husari, kao što je Menšavi, kao što je Mahmud el-Benna i drugi Hudejfi, znači da uzmeš njih i prilikom toga da to što hoćeš da naučiš napme da prvo slušaš od njih. Međutim, opet kažem, ne svi učač. Kasnije ću vam spomenuti zašto. I nisu studijski snimak i snimak sa namaza, ili da kažem i tako dalje. Znači, u tome postoje razlike, vidjet ćete. Znači, uzmiješ, na primjer, uzmiješ Ehu Zeyfi. I pustiš, na primjer, da on prouči ajed, ammete sajerun. Ti plicneš na pauzu i ti ponoviš za njim. Znači, pokušaš da one dužine i ona uklapanja, da se učiš kako on uči. Drugi ajed, treći ajed, četiri ajed, pet, koliko ti učiš. Pa opet iz početka. Jer danas imate, s druge strane, imate onih programa gdje možeš da našteluješ, ima valjda nekakvi program, ja to ne znam. Znači, našteluješ da ti određen broj ajeta, određen broj puta ponavlja. Može, Može, ima to, ima. Tanzil, e, uglavnom ima toga, može. Koliko puta? Pet ajeta, sto puta. Beskonačno. je <laughs> tu treba biti inteligentan pa ne naučiti on. Zami staviš sto puta da ponavlja i, i, i ne, ne naučiš. Hala, pogledajte, Subhana, kako ova tehnologija može biti izmet ljudima, isto tako može biti šar. Znači, zavisno sve kako čovjek, kako čovjek koristi. Znači, stavi još to i da ti ponavlja. Znači, ovdje je stvar koja ti pomaže. Međutim, opet s druge strane, opet moraš doći kod nekoga da te on to, da te on to prema. Znači, to što te u ne može ispraviti. Možete jedin da odeš u Medinu, u Haram, znači da dođeš samo kod šehi u Zajfa da, da, ona, kod šehi u da učiš. Međutim, ako te ne može ispraviti. I zato vam kažem, ta sarita, kako može da pomaže? I zato vam kažem, znači, slušajte, na znači, čovim stvarima čovjek mora što više da sluša. Međutim, još jedno vam kažem, ne opet se učači. Ima koji imaju lijepe glasove, međutim, imate drugi koji su puno precizni i pravilni od njih kao što je, na primjer, šejh, e, kao što je, na primjer, Husari. Znači, Husari od najpravilnijih, najpreciznijih, oni koji su snimili. Zatim isto tako Manšavi i Abdulbast Abdul Samet. Međutim, studijski snimci. Zašto vam kažem studijski snimci? Zato što svaki karija kada snima hatmu u studiju, znači postoji tu komisija koja sedi od pije šeje šehova koja ga sluša. I da je ne znam ko, Abdul Basit i Husarjovi, kada misle da negdje treba ponoviti, on to on mora da ponovi. Znači kako bilo, fi gajeti dikka, znači vrhunac preciznosti. Međutim, s druge strane, kad uči u namazu, ili da kažemo kad uči ovdje, znači nikoga ne kontroliše, može da se desi greška. I čak se dešava greška u izgovaranju riječi. Ja znam jedan od kari, ja jednom sam slušao, vozio sam auto, slušao sam, uh, ka, uh, uči suru Nur, wa wajad Allahu andahu fa ufao hisabu. Znači nema niko da uči wa wajad Allahu greška, znači desila se greška še u namazu, wa wajad Allahu andahu. Znači, može za je tako da se desi grešta. Znači, šejih Husari, Abdu'l-Basta, Abdu'l-Samet, Manšavi, znači studij iz Kislinice. Također šejih Mustafa Ismail, također, također šejih Mahmud al-Banna, e, također ovi svi učači što su snimili snimljeni štampari kralja Fahada, kao što je šejih Huzeyfi, kao što je šejih e, Muhammed Ayub, Muhammed Yusuf, kao što je šejih Ibrahim al-Akhdar, kao što je šejih Abdullah Basfar. Znači, znači, svi oni koji su snimili u toj štampari, Znači, oni su, oni, znači, možete na ovakav način da ih slušate. Naravno, također, znači, istakav, znači, šehu, uh, hatmul šeha Kurejma, koju smo mi štampali ovdje, dijelili smo, ima, imate priliku da do nje dođete, znači, koji je možda od najprecizniji hatmi kada je u pitanju izgovor, izgovor harfova, izgovor harfova. Znači, u svemu ovome ne govorim vam o glasu, nego govorim vam da uzmete, znači, tu, da uzmete tu pravilnost ispravnost, znači da tuži. I zato vam još jednom kažem i sad ti završavam, a nastavit ćemo ko bo da sljedeći put da govorimo, znači ovdje se radi da nešto pomogne, međutim ne da bude osnova. Znači dok s druge strane imate ljudi znači, koji uzmaju da je to osnova. Pa čak ljudi ove kirajete, znači pokušavaju da nađe tamo na YouTube, uči neko po, po kirajetu vrša pa ga on nešto snima, pa on nešto pokušava i tako da je. Znači ljudi, znači Kur'an je manet. Svaka nauka je manet, pogotovo, a naj, najveći je manet je Allahova tabaraka wa ta'ala riječi.